Odin oai asuiak galtatzen daiku leku habo, uh, eh, hiltegi, mena hiltegi badu hentak zune, guetako, eta hoi da berriz gaur erranik izan dena, eta uh, eh, laborantxa mundik, uh, behar du numait lurre bai atzaman, lurre bai eskentu uh, Sibiuai, zenta Sibiuak raposte maiten dut uh, egiturei ben uh, jaikitzeko behagunentako, uh, handitu behar dienin edo kauzo bezala eta hor asuia bezala eta beste projepa baita ebai uh, Sibeko kooperatiba ekilan. Uh, eh, ba, eh, guk herri gisa, alkarte gisa, guk ez dugu sortzeik uh, ez da, eta ez dugu sortzen ahal. Eta batoa rindugun eskaz hoi, begiatu behar dugu. Eta ordein arriski hartzen duzia, asuia ustia hortik zuitea? Ba, bon, menaz, da kauzoa plantatu da ber ofizioek ilan plantatu da mauleko zonan. Eh, badugu kliante argunt handiago dena zelpa eh, izeneku, kooperatiba bat hoi bai eh, dezeleber de Atlantik hoi da hantxe artikzeko rompoen horren unguian, ez da bate abator bat ilotuik. Ba, mena, fen, juiten bada juiten da, emu habo en beharra badu, ez dugu, zer da rapostia.